Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die liefde en vir oomblikke soos hierdie vanaand. Amen. Goed, ons gaan vanaand saam lees uit eh uh, Kolossense 3. So julle kan vir my soontoe blaai. Kolossense 3 vers 11 tot 17. Kolossense 3 vanaf vers 11 tot 17. So <clears throat> ons is in die tyd wat ons Paastyd noem, dit een van die dae Pinkster en ons het al baie verduidelik, maar Paastyd vier ons Jesus se opstanding en die betekenis daarvan en ons vra, hoe bring Jesus se opstanding lewe? Ons sê mos Jesus se opstanding het lewe gebring. Hoe bring dit lewe vir ons vandag en So in die agtergrond is dit die tema van eintlik van vanaand ook, maar ek wil vir julle gedeelte lees in Kolossense En dit begin met hierdie ding van Jesus se opstanding. Dit sê aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streef na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterrand van God sit. So dit sê vir ons half iets van Jesus het opgestaan en die krag van die opstanding kom nie net eendag na ons toe nie. Iets het al met ons gebeur. Ehm um, en dan gaan dit verder aan hier in vers 11. En dan sê hy hier is dit nie van belang hier kan wees in die kerk tussen ons, tussen mekaar. Mense kyk na mekaar in die wêreld op 'n ander manier, maar omdat Christus opgestaan het en vir ons die nuwe lewe gegee het, is dit nie hier van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, anderstalig, onbeskaaf, slaaf of vry is nie. Dit was min of meer al die mense wat in daardie tyd geleef het, het in een van hierdie kategorieë geval. En hy sê hierdie kategorieë geld nie, want hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie liefhet. Daarom moet julle mee lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een die iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. OK, maar hier belangrik. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood of wie is nie. Hier is Christus alles en en almal. Ek wil vanaand vir jou ehm, 'n um, vraag vra waaroor jy die hele tyd in jou lewe dink, maar jy weet nie dat jy daaroor dink nie. OK, dis weird, maar As ek dit nou vir julle vra wat die vraag is, dan gaan jy sê, "My aarde, ek dink al my hele lewe daaraan, maar ek het nog nooit daaraan gedink nie." En die eenvoudige rede is ek wil eintlik vanaand weet, het iemand al ooit hierdie volgende vraag vir jou gevra? Is hulle reg? Jy dink aan mekaar daaraan. Jy weet nie dat jy daaraan dink nie, maar nou gaan jy daaraan dink. OK, hier kom hy. Die vraag is: Jy moet nou mooi hoor. Hoe weet jy dat jy regtig jy is? Hoe weet jy dat jy wat hier sit die regtige jy is wat jy is? Is dit 'n moeilike vraag? Jy het hom, nê? Nee. Met die ander woorde, wie is jy regtig? Is die jy wat vanaand hier sit twee keuses? Is die jy wat vanaand hier sit die jy wat op Instagram is of die foto wat saam met jou oupa en ouma is, familiefoto? Wie is jy? Is jy die persoon, die regte jy? Is jy die persoon wat by die skool is? of by die kerk is tussen jou vriende is. Watter van daardie 3 dink jy is regtig is regtig jy? Of is die regte jy miskien die ry jy waaroor jy eendag droom? Sê ek droom, ek gaan eendag iets word. Ek gaan eendag ek word. Ek droom oor iets wat ek gaan word, maar ek is nie nou nie, maar ek gaan eendag regtig gaan ek word wat ek moet word. Ek gaan ek word. Of miskien is die regte jy, hoor nou hier, iemand wie jy was. Iets het met jou gebeur en ek is nie meer wat ek was nie, want ek het myself verloor. Miskien is dit wie die regte jy is. OK. Kan ek gou vir jou vra, hoe voel jy dat ek jou nou vanaand die vraag vra? Wat dink jy, hoe voel jy? Nou, eintlik is 'n bietjie weird nê, nee, want ehm um, as jy daaroor dink, ek dink miskien dink jy my liewe land, maar niemand het nog oor die vraag vir my gevra nie. Ek het nog nooit daar gedink nie en die ou het iets weet want die punt is ek ek is verskillende mense op verskillende plekke, maar diep in my hart weet ek ek is iemand. Maar jy sien, as ek nou saam met my oupa en my ouma is en saam met my vriende is, dan is ek miskien twee mense, maar hier diep is is die regtige ek. Maar die regtige ek lê begrawe rondom 'n klomp ander ander goede. Ehm um, in my in my lyf is ek ek, nê. Nee, kyk, jy sê dis ek daai. Nê, nee, Jy sal jou erkenning speel, maar in jou kop is daar miskien 2, 3 ander mense. Want jou kop sê vir jou dis nie regtig ek nie. Nee nee, ek moet 'n bietjie anders lyk like, sê jou kop, nê. Nee. So jou kop speel met jou lyf speletjies. Haas hy. Jy's jy's 'n paar persone, is eintlik hoe dit werk. Of ehm um, miskien laat dit jou vanoggend, ek dink of vanaand, ek dink dis wat het gebeur. As jy die vraag vra, hoe weet jy dat jy regtig jy is? Dis nie 'n lekker vraag nie, want dit laat jou eintlik 'n bietjie ongemaklik voel. Dit dit maak jou so 'n bietjie fragile vir die eenvoudige rede is want jy twyfel skielik nou of of jy regtig jy is. Miskien sit jy vanaand en dink, hm, ek het gedink ek weet wie ek is. En nou kom hierdie domie nou sê vir my, weet jy wie jy is? En ek weet nie eintlik wie ek is nie. Nou as ek vanaand 'n krisis, so gaan die huis toe en sê dit het nou baie gehelp. Wat het jy by die diens gekry? Nee, ek weet nie. Ek het net gekry, ek weet nie wie ek is nie. Nê. Nee, so ek, dit wil ek ook nie doen nie, maar dit kan miskien so voel dat jy twyfel oor wie jy is en dat jy dink almal wat om jou vanaand sit is lekker uitgesorteer en hulle weet wie ek is, maar ek is nie seker wie ek is nie. So die verkeerdste ding wat jy doen, jy moet nou vir iemand sê, "Hey ou, ek is nie eintlik, ek weet nie wie ek is nie." <laughs> En dan gaan iemand sê, "Jy's weird man," né? Nee? <laughs> As jy nie weet wie jy is nie, hoe wil jy weet wie jy is nie? Dit gebeur. En dan miskien die gedagte, dat ek besig is om iets te word of iets te wees wat ek voorgee. Miskien sit jy vanaand en dan besef jy is nie regtig ek nie, maar my lewe bestaan uit dat ek moet voorgee om iets te wees wat ander mense wil hê ek moet wees, maar dis nie ek nie. Miskien vir die eerste keer sit jy vanaand en sê dit is nie ek nie. Dis soos om klere aan te hê en dit juk in jou nek. Weet jy hoe dit voel? So try, ek weet nie ek haat dit as jy het, ding aan en die ding krap jou. Verstaan jy? Jy pas nie in die ding in nie. Jy wil iets anders uitkry. Maar andermal mense wil hê jy moet daaraan pas. En jy voel te sleg om vir hulle te sê ek pas nie daarin nie. So nou gaan jy maar met die go of of the flow. So jou identiteit is eintlik 'n mengsel van 'n klomp goed. En ek wil hê jy moet gou-gou vanaand net gou-gou dink. Ek gaan jou so 'n bietjie dissekteer, nê? Nee, al jou juis en dan gaan ek hulle 'n bietjie bymekaar sit. So kom ons kyk net gou-gou waaruit bestaan jy. Die eerste ding waaruit jy bestaan is 'n klomp selle, biologie. So die eerste jy wat jy is, jy is iets van jou van. Het jy daai? So julle wat vanaand hier sit op 'n manier is jy vanaand 'n tipiese van Niekerk of 'n van Rensburg of 'n Kronje of 'n tipiese Konradietjie, wat ook al jou van is. Jy is jou van. En jy kan niks daaraan doen nie. Want dis jou van. En jou van staan nie net, nê, nee, op op papier geskryf nie. Jou ID nommer en jou van te sê, ja, daar is hy van Rensburg, ja, daar is hy, nê. Nee, dis hy nie. Ongelukkig is dit in jou gene. En jy dra elke dag dieselfde jeans. Dis die probleem. Jy dra die goeie en slegte jeans van jou voorouers en jou oupas en jou oumas, die goeies en die slegstes. Die groot ore, die klein voete, die wiskundige ongelooflike wiskundige vermoë of atletiese vermoëns of nie. Waar kom dit vandaan? Nou ma en pa, oupa of ouma, daar's iets van hulle in daan. Hulle skuld ook, so sê vir hulle, nê, volgende keer as hulle nou sê, maar hy's hard met hulle sê nie, maar ek dis jou, dis julle genes. Eintlik is skrikwekkende ding is, het julle al gedink dit is verskriklik weer dat jy sien skielik jou familie en dink, my liewe land, hulle lag dieselfde. Hulle loop dieselfde. Net dat 'n oupa en sy kleinkind van agteraf dieselfde loop. En die oupa is 80 en die kleinkind is 10, maar hulle loop dieselfde. Dis gene. Maar dan in jou gene, nê, as baie in jou genes wat jy elke dag dra, maar daar's 'n stuk in jou gene wat glad nie van jou ouers kom nie en wat maak dat jou pa, ma vir mekaar sê, "Liefie, waar kom hierdie kind vandaan?" nê. Wat se geen waar het daai foutjie nou gekom? Want dis nie my geen nie. Dis daar iewers hier tussen. Of partykeer sê hulle is baie trots sê iets mooi gedoen. Die tweede ding wat jy iets is, jy's nie net iets van jou biologie nie, jy's iets van jou kultuur. Ek gaan nie lank daaroor sê nie en dit weet julle. Dis goed soos kultuur waarin ons gebore is. Ons die kleur van ons vel, die taal, die gebruike maak ons verskillend en julle weet dit. Die derde ene wil ek veral bykom. Jy is iets van hoe omstandighede jou gemaak het. Die die jy wat jy is is die gevolg van 'n klomp goed wat ook al met jou gebeur het en of dit goed is en of dit sleg is. Ehm um, dis iets wat met jou gebeur het. Een ding wat 'n groot groot groot invloed het, interessant op wie jy is. En hier kom my is ehm um, die mense om jou. En veral groepe. Groepe het 'n geweldige invloed oor hoe jy dink wie jy is. Ehm um, toe ek in laerskool was en hier gaan van die ouers wees wat nou lekker jou pa en ma sal dit vanaand weet. So as jy by jou pa en ma vanaand kom, dan moet jy vir hulle vra, weet hulle wie strompie in die boksom bende? Wie weet wie dit is? Het julle dit al gesien? Doen vir my guns, gaan Google hom eens 'n bietjie of gaan YouTube hom 'n bietjie en dan gaan kyk hulle iets daarna. Maar in my tyd toe ek 'n kind was, julle, was die inding bendes, maar ek praat nie Kaapse vlakte bendes nie. Erger. <laughs> nee. Ek praat ons het ons het van bendes gehou. Ek weet nie waar dit vanaf gekom het nie, maar ek vermoed dit het van hierdie program gekom. Want al wat ons gehaat het was trompie in die boksom bende. Hulle het so 'n prent rolprent daaroor gehad of 'n televisieprogram en hulle het 'n bende gehad. En toe weet ek net alle kinders het bendes gehad. sien julle interessant. Gou kyk gou op daai voorblad. sien julle daar's 'n PG op. <laughs> Parental guidance. En dis nie omdat daar enige naaktonele of gevloek is nie. Die eenvoudige rede hoekom daar parental guidance is, want in die programme is daar 101 moontlike maniere om allerlei nonsens in jou buurt aan te jag. En Trompie het jou net al hierdie wonderlike idees gegee van wat jy by die skool kan aanjaag en by die huis kan aanjaag. Nou, ons van katte kwaad gepraat, maar ek vermoed dis hoekom dit PG is. So in my tyd het dit so gewerk. Elke bende het 'n den gehad. Weet julle wat 'n den? 'n Den is soos 'n hoofkwartier. Ons den was altyd 'n gat in die grond. Dis 'n gat in die grond en dan sit jy planke daaroor en dan gooi jy klomp bosse daaroor en jy laat goed daaroor groei en en dan kom jy in die den bymekaar want tromp julle dit so gedoen. Ek kan dit goed onthou. Sê onthou 4:00 vmoggig by die den want ons het 'n vergadering in die den. Ons moet dinge, belangrike dinge bespreek en ons moet besluite neem. Dan daag almal daarop, maar eintlik wat ons gedoen het, ons het chips geëet in in in peanut butter broodjies. Dis wat ons in die den gedoen het. Maar daar het jy saam met jou, ons het hulle bloedbroers genoem, nê, nee, het jy by mekaar gekom. En dan Vrydag net na skool, dan uh, het almal mekaar in die den gekry en het jou broodjie klaar geëet en wat jy dan gaan doen het dan jy die ander kinders in jou skool se dens gaan afbreek. Dit was die lekker deel van die bende gewees. Want jou bende roel. Nee, jy gaan soek, waar is die ander dens en jy vind dit uit en so werk dit. Hoekom ek dit vir julle sê is ehm um, dit is iets van ons samelewing en dis iets waarin ons vandag onsself bevind. Ons bevind onsself in groepe. Wat maklik kan raak dat jy iets voorgee in 'n groep wat jy glad nie is nie. En omdat ons deel voel, ek is dan deel van die bende, ek is 'n bloedbroer en ek doen die crime saam met hulle, maar dis nie eintlik eers ek nie. Want ons is bang ook om alleen te voel. Ons is bang om uit te voel. En daarom join ons maar die groep. Maar die belangrike ding, dis nie wie ek is nie. Ek wil by 'n vierde ding kom by wie jy is. En hierdie is 'n belangrike ding. Jy is iemand wat in die Here glo. En omdat jy in die Here glo, het dit 'n groot impak op die gedeeltetjies wat jy ook is en op jou identiteit. Want daarmee sê jy ek is saam met Christus uit die dood opgewek en daarom het ek 'n nuwe lewe. Ek het 'n identiteit. Nou gaan jy vra maar hoe lyk hierdie identiteit? Met ander woorde, en ek dis 'n ongelooflike ding julle, hoe dit lyk is. Die Here kyk na die pakkie met alles. Met alles wat jy is. Jou van jou omstandighede, al daai goed wat gebeur, hy sê ek vat die hele pakkie. En hierdie pakkie jy is my kind. Vat jou met al die dele, die goeie en die slegte dele. En daarom lees ek die teks vir julle wat Paulus sê, hier is dit nie van belang of iemand Griek of slaaf of vry is nie. Hier is dit nie van belang of iemand wat ook al is nie. Wat die velkleur is nie, wat die kultuur is nie, wat jou jeans is nie, want hier is Christus alles en in almal. En omdat hy in ons is, kan ons osself wees. En weet julle wie is ons self? Die meelewende persoon. Die persoon wat goed is. Die persoon wat nederig is. Die persoon wat selfbeheersing het, wat sagmoedig is, wat verdraagsaam is, wat vergewe. En dis wie ons is. Laasens, hoe help dit jou vanaand? Hoe help dit vir jou vanaand om te vind wie die regtige ek is? En hier's miskien die punt van wat ek wil vanaand maak. Mense dink aan hulle as ek is besig om nog iets te word en ek gaan eendag ek word. Die Bybel praat anders daaroor. En die Bybel sê vir ons, jy is nie net die ek wat jy is, is nie 'n snapshot in tyd iewers in die toekoms nie. Die regte jy is die mens wat jy nou is en wie voortdurend deur die Here verander word. Dis wie jy is. Daarom die regte jy is die jy wat vanaand hier sit en na my stem luister. Die regte jy is die mooi jy. Al het jy klein voete en groot ore. Al het jy watte gene van jou voorouers. Die regte jy julle is anders. Dis nie dieselfde as die ander nie. En daarom is dit grait om groepe te kan hê. Maar die groep sê nie wie jy is nie. Jy is iets anders as die groep en jy is nie weird as jy anders is nie. Niemand ooit vir jou sê omdat jy anders is is jy weird nie. Dis die ek wat sê ek weet nie wat ek eendag gaan word nie. Maar dis ek wat vanaand hier sit en sê ek weet daar's niemand soos ek nie. En iewers het die Here vir my 'n plek. Dis die regtige ek. Die regtige ek is die ek wat vanaand hier sit en sê ek maak te veel foute. Dieselfde goed oor en oor. Ek is nie perfek nie. Niemand van ons is perfek nie. Ook nie die mense om nou jou nie, maar die regtige ek weet vanaand daar's by die Here vergifnis. En daar's by die Here vernuwing klink dit miskien soos jy vanaand. As dit jy vanaand is, dan het jy die regte ek gekry. Jy hoef nie verder te soek nie. Want die Here het jou gekry. En onthou, jy's nie verlore nie. En ek wil hê julle moet saam met my oosluit en ons gaan hierdie volgende gebed bid. Miskien net vir 'n klomp van ons. En dit sluit vir my in ook en julle ouers ook en die kategete ook wat altyd sukkel met hierdie vraag. Wie is ek regtig? Kom ons bid saam. Here, ek wil vanaand bid vir soveel van ons wat onrustig is vanaand. Omdat ons nie weet wie ons is nie. Omdat ons osself verloor het deur dinge wat gebeur het. Omdat ek nie my drome kan behaal nie. En bang ek gaan nie iewers uitkom nie. Dis die ek wat vanaand hier sit, Here, wat dom dinge doen. Die ek met die issues ek wat die mooi goed kan skryf en die liefde kan wys in my gesin, in my familie, in my kinders. Here, dankie vir die verligting vanaand. Dat ek ek kan wees. En dat ek myself by U kan vind. Met my frustrasies. Met my hartseer, my hoop my drome. Kom verander ons, Here. Kom verander my hier. Kom maak my heel. Genees my. Sodat ek ook ander heel kan maak. En sodat ek ook verander kan help om hulle self daarin te kan vind. worship ingaan en as jy net daar wil sit en net met jou oë toe wees en net luister en net kyk na die woorde. As jy wil staan, wil jy lê. Dis net gemaklik daar waar jy is. God praat met jou daar waar jy is. God gebruik jou daar waar jy is. En sit net en en dink en chat net met hom en praat met praat met hom oor alles wat jy nou gehoor het en Ja, vra net vir hom, Here, wie wie is ek, Here? Hoe sien U my? maak my oë oop om te sien hoe u my sien, Here. En ek weet self in my lewe twyfel men soms oor wie jy is. Um ehm, mens is bietjie insecure oor dinge soos is ek goed genoeg? Doen ek hierdie ding reg? Is ek beter as daai ene? Daai ene lyk beter as ek. Hy doen dit beter as wat ek doen en so Here, is ek waardevol? En dan staan net so stemmetjie in my my oor wat sê jy's genoeg. Ek's lief vir jou. Ek weet wie jy is. Jy's myne, jy's my kind. Jy lyk soos ek. Jy's familie van my. So kom ons maak dit ons oë toe en ons staan net as jy wil sit. Kom ons sing net die naam van Jesus. En weet dat hy breek al daai mure. Weet dat hy as ons sy naam noem, gaan al die angs weg. Gaan al die depressie weg. Gaan al die worry weg. Ons kan rustig raak net wees in sy teenwoordigheid, teenwoordigheid en, en weet dat sy liefde dit kanker net regtig alles. Sy liefde maak wie ons is. storm surrounds